Նարիկ Ավակյանն Արցախ էր եկել երկրորդ անգամ։ Նա ուղեկցում էր սիրելի մայրիկին, ցեղասպանագետ Վերժինես Վազլյանին, ով հյուրընկալվել էր Արցախի Հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության հրավերով, իսկ առաջին անգամ այստեղ էր 9 տարի առաջ գիտաժողովի հանգամանքով։ Արցախն այն ժամանակ դեռ նոր էր շտկվում։ Զգալի էր պատերազմի հետևանքը ժողովրդի, նրա ինքնագիտակցության ու կենցաղի մեջ, ասում է մեր զրուցակիցը եւ հավելում. ներկայումս անճանաչելի փոխվել է ճշնամու ողն ու մռութը ջարդած Արցախցին ու Արցախը, հառել ավերակների ոգուց եւ Փարք Աստծո հավասար մյուս ժողովուրդների եւ երկրների Արցախն առաջավոր վիճակի մեջ է եւ ինքնուրույն ուժերով անվիճելի կամեցողությամբ։ Քնարիկ Ավակյանն անցել է ցեղասպանությունից աստծո աչով փրկված նախնիների հետքերով, Գրողն է մեծ պապի Գառնիկ Սվազելյանի խորուն գաղափարների։ Հայաստանն է հայի հայրենիքը եւ հային որպես զբոսաշրջիկի կամ ուխտագնացի այնտեղ բերող արահետները պետք է անհապաղ փոխվեն անverջ վերադարձի ու ներգաղթի ճամփանների։ Քնարիկը մեծ կամ պատմական հայրենիքի գաղափարակիրն է։ Նա պատրաստ է, եթե կարիքն զգացվում է, իր գիտական ներուժը ծառայեցնել Արցախի ու բոլոր հայ երիտասարդների շահերին։ Ինչ տարբերություն Երևան, Արցախ, թե մեր պահանջատիրության բաղձալի արդյունքում ազատագրված Էրզրում կամ Երզնկա։ Պատրաստ եմ գնալ եւ ծառայել որպես նվիրյալ, հայրենիքի հզորացումը որպես շոշափելի իրողություն տեսնող ուխտյալ։ Խոհերը բարձրաձայն բանաձևում է քնարիկը։ Բարեկամներ պատմական գիտությունների տեխնացու Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Սփյուռքագետ Քնարիկ Ավակյանի հետ մեր զրույցն առաջարկում ենք վարքյաններ անց։ Քնարիկ սովորաբար հայը հայի հետ զրուցելուց առաջին հարցերից մեկը, եթե ոչ առաջին, լինում է բնիկ որտեղից եք, ում թորն եք, որ տոհմի ներկայացուցիչն եք, որ սերունդն եք, հատկապես երբ դուք ցեղասպանագետ Վերժնե Սվազլյանի աղջիկն եք, այս դեպքում հարցը առավել քան բազմապատկվում է։ Այո, ես մորս կողմից արևմտահայ իրականության ներկայացուցիչ եմ, որս կողմից արևելահայ իրականության մեջ ամփոփված է եւ արևելահայ եւ արևմտահայ ինքնությունը, իսկ ամբողջության մեջ հայ։ Իհարկե, ցեղասպանության հետքը մեր ընտանիքում զգալի է, որովհետեւ մեծ հայրս կորցրեց իր ծնողներին, բացի այդ հորս կողմից մեծ հայրս նույնպես իգդիրից էին, նրանք 1912-13 թվականին եւ պատերազմի ժամանակ դեր իգդիրում էին, ել չեմ ասում, որ դրոն տուն ավակյանների ցեղից ընտանիքից հարս վերցրեց նվարդին, այնպես որ մենք ինչ-որ խնամիական առնչություններ ունենք նաև դրոյի հետ, բայց այնուամենայնիվ մենք ինքնությունները ունենալով մեր մեջ գրելով երկու արևելահայ արևմտահայ ինքնությունները, parze որ մենք եւս մտահոգ ենք այս հարցով, բայց այնուամենայնիվ պատմությունն էլ ցույց է տվել, որ հայերը եւ Սփյուռքում մանավանդ իրենց հույսը կապելով արտասահմանյան իրականության հետ նրանցից ճանաչումներ ընտրելով, պահանջելով եւ այլ այլ ըստեյության ժամանակի նյութականի եւ սփյուռքի մեր սերունդների ուծացման հաշվին է դա լինում, որտեղ ժամանակ է գնում բավականաչափ եւ արդեն մենք առնչվում ենք սփյուռքի 5-րդ սերնդի հետ, որը ըստեյության ռազմավարական եւ ինքնագիտակցության առումով մի փոքր հերու է հայաստանյան շահերի եւ հայաստանյան իրականության հետ։ Դրա համար ժամանակին պետք է, քանի դեռ լրիվ չի կորսված մեր սփյուռքահայությունը դրսում օտարացած եւ խառնամասնությունների երկրի զոհ գնացած, ես կարծում եմ, որ պետք է նրանց մեջ սերմանել դեպի հայրենիք վերադարձի, դեպի ազատագրված Արցախ եւ Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձի գաղափարը, որովհետեւ ինչքան կարելի է դրսում գոյություն պահպանել, սпасելով, որ պետք է օտար տերությունները մեզ խոժարեն եւ մեզ իրենց բարի հաճությանը արժանացնեն ու վերադարձնեն մեր պատմական հողերը։ Արցախի օրինակը ցույց տվեց, որ հողը նվաճում են միայն արյամ եւ միայն սեփական ժողովրդի պայքարի ու մակարոնի գնով։ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները այսքան տարի ինքնախապեյությամբ, ես կարող եմ ասեմ նաև ինքնասպան գործունեությամբ զբաղվելով, որովհետև ըստ էությամբ հայապահպանությունը այնտեղ ձևի եւ անհույս մի գործընթաց է, որ նրանք իրականացնում են, քանի որ Մենք տեսնում ենք, առնչվում ենք, որ խառնամուսնությունների արդյունքում նրանք միևնույն է դատապարտված են ուծացման եւ ձուլման։ Մեր քաղաքական կառույցները հարկե որ այնտեղ գործնականում հայապահպանությունը վերածեն հողապահպանության գաղափարախոսության քարոզի, որովհետեւ հայրենիքի մեջ է մեր սպյուրքի ապագան եւ բոլոր հայության ապագան, իսկ ներգաղթը արդ երկրում գտնվող հայության միակ փրկությունը կարող է լինել եւ ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Երբ որ Գերմանիան կազմակերպ կազմակերպում էր հрьяաների ցեղասպանությունը, հոլոկոստը, այն ժամանակ այսպիսի մի արտահայտություններ արել Հիտլերը։ Հիմա մեր օրերում ով է հիշում հայերի ցեղասպանությունը։ Ասել է թե մոտորապես 50 տարի շուրջ կես դար, մի քիչ շատ, մի քիչ քիչ հայերի ցեղասպանության հարցը ոչ մի ձևով չէր շոշափվում։ Իսկ ահա, ինչպես դուք եք ասում, ցեղասպանության 5-րդ սերունդն այսօր պահանջատեր է, պարզապես կարող ենք ասել օթը շնչում է հայերի պահանջատիրությամբ։ Այս դեպքում ի՞նչն է են խոսում հայերի գենը, վերապրողների հուշերը, վկայությունները, գուցե պատմական արդարությունը, որ մի օր պիտի վերականգնվի։ Այո, եւ այն եւ այն եւ այն եւ պատմական հիշողությունը եւ վերապրողների պատմածները եւ արյան կան չէ որ մեր բոլորիս մեջ կա, թեկուս 1 քառորդով, եթե դրսում են 1 քառորդով, 1 5-րդով, ես չգիտեմ, բայց արյան կան չէ ամեն դեպքում կա եւ դա չի կարող լռել։ Բացի այդ նաեւ խոսում է այն հանգամանքը, որ եթե Հիտլերը ասեց, ով է հիշում հայերից ցեղասպանությունը, հիմա նույն ձևով էլ մերձավոր միջին արևելքում են ծավալվում իրադարձություններ եւ էլ ինչ որ մեկ մեկը եւ նաեւ հանցագործներից մեկը կարող է ասել, որ այո, ով է հիմա հիշում հայերի ցեղասպանությունը կամ մի ժողովուրդների որտեղի ունեցավ։ Հետևաբար այն, որ անպատժելիություն է եւ դա ծնվում է նորանոր հանցագործություններ, դա էլ խոսում է այն մասին, որ հայոց ցեղասպանությունը հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացված պատմական անարդարությունը իր հետևանքներն է ունենում նաեւ մյուս ժողովուրդների նկատմամբ, բայց նաեւ ես մի բան ասեմ, որ հայոց ցեղասպանությունը եւ եթե նայում ենք այսօրվա դիտակետից հետահայաց նայում այսօրվա դիտակից, մենք տեսնում ենք, որ հայոց ցեղասպանությունը այս ամբողջ գործընթացների, որ տեղի ունենում մերձավոր միջին արևելքում, իսկ դրանք քրիստոնեաթափման, հայաթափման եւ քաղաքակրթաթափման, քաղաքակրթության դեմ ուղղված գործընթացներ են, այս բոլորը մեկ շղթայի օղակներն են։ Պարզապես մեր հայոց ցեղասպանությունը այդ մեծ ծրագրի, մեծ շղթայի առաջին օղակը դարձավ, որով փաստորեն մերձավոր արևելքի ճանապարհը բացվի Բաքվից ըստ էության, եթե Օսմանյան կայսրությունում եւ փաստորեն պատմական Հայաստանում հայաթափություն տեղի ունեցավ, այսօր հայաթափություն քրիստոնեաթափությունն է տեղի ունենում նաեւ այն գաղթ օջախներում մերձավոր միջին արևելքի, որտեղ հայերը ապաստան գտան հայոց ցեղասպանությունից հետո։ Բացի այդ, դրանք նաեւ քաղաքակրթական օջախներ էին, դրանքին Բաբելոնի, հին շումերների եւ հին մեր փաստորեն նախահայրերի, ասորացիների նախահայրենիքն են, դրանք քաղաքակրթ օրան են եւ այն, որ նրանք ոչ միայն հաշվի արդահեն տեսնում այդ մահմեդական տարերը, մահմեդականություն ընդունած տարերը, առանձին դեպքերում մահմեդական եղբայրներ կոչվածները, եթե նրանք հաշվի արդահեն են տեսնում ոչ միայն խաղաղ բնակչության, ոչ միայն նաև մահմեդական առանձին բնակչությունը այնտեղ դժում, բացի քրիստոնյաներից, այլ նաև քաղաքակրթության նկատմամբ են հաշվի արդար տեսնում, հին հուշարձաններն են կոտրում, հին տաճարներն են ավերում։ Սա նշանակում է, որ սա ուղղված է մարդկության դեմ եւ մեր ցեղասպանությանը, մարդկության դեմ գործադրված ոչ ոչիրի մի մասն էր։ Մեր ցեղասպանությունը աստորեն քաղաքակրթության դեմ գործադրված ոչիրի դրսևորումն է եւ մարդկությունը որ չի ընդունում, դրանով նպաստում է, որ վաղը նմանատիպ ոչերագործություն կարող է տեղի ունենալ եւ արդեն դրա զիլերը կան նաեւ նրանց նկատմամբ Քնարիկ Արցախ եք եկել մի քանի օրով եւ ձեր IT շրջանակներում հանդիպել եք երիտասարդների հետ, հանդիպել եք զինվորականների հետ, եղերնի թեման օրախնդիր դարձավ մասնավորապես Արցախյան շարժումից հետո, երբ արդեն Արցախյան շարժման խնդիրը կա, Արցախյան գոյապայքարը եղավ, մենք ունենք հավասար երկու իրար զուգահեռ հարցեր, եւ եղերնի հարցը եւ Արցախի միջազգային ճանաչման հարցը։ Ասել կուզեմ, որքանով է ցեղասպանության նյութը, ուսումնասիրության նյութ երիտասարդ գիտ գիտնականների, բանասերների մոտ այնքանով որքանով մենք տեսանք այն հոց երիտասարդական բազմությունը, որ ներկա է Արցախի ազգային ժողովի դախլիճում, այդքան հետաքրքրությամբ լսեցին ասախոսությունը եւ նաեւ զորամասում շուրջ քիչ կարծում եմ հազարի չափ զինվորական ներկա էր եւ շատ մեծ հետաքրքրությամբ լսեցին եւ դիտեցին ֆիլմը հայոց ցեղասպանությունից ականատես վերապրողների նրանցից հավաքած հուշերի մասին եւ այլն եւ այլն դա եւս վկայում է այն մասին եւ այն ազատագրական ոգին, որ արկա է Արցախի ժողովրդի մեծից փոքր, անկախ քրթական մակարդակից եւ բոլորն էլ միաբերան եւ բոլորն էլ միախելք են եւ դա շատ քիչ է պատահում եւ բոլորն էլ գիտակից են դա նույնպես անկախ իրենց տարիքից տարիքի համեմատ շատ գիտակից սերունդ է այստեղ սա էլ վկայում է այն մասին որ իրոք Արցախը ոչ միայն անպարտելի է այլ նաեւ Արցախը հենց այն դրախտն է մեր հայ իրականության որտեղ որ հայկական բարձրավանդակի այն ոսկե օղակն է, ոսկե կենտրոնն է, ոսկե կորիզն է։ Մենք եւս հպարտեմ, որ այս հնարավորությունը այս առիթը ունեմ լինել, առնչվել եւ նաեւ Արցախայից հայրենասիրություն քաղել, տանել հայրենիք Հայաստան, որովհետեւ մենք ժամանակաշրջանի թե ինչ բերումով քաղաքակրթությունը գլոբալիզացիան իրենն է անում, բայց Արցախը մնացել է ավանդական եւ դրանում է նաեւ Արցախայության անբարտելիությունը։ Քնարիկ, իսկ ինչ է կարծում գլոբալիզացիան ինչքանով ինչով կարող են նպաստել կամ խոչընդոտել ցեղասպանության ճանաչումը։ Ես կարծում եմ մեզնից է կախված։ Այ ինչպես Արցախահայությունը գլոբալիզացիան եւս լավագույնը վերցնում է, բայց իր ազգային ավանդույթներից չի շեղում բացարձակապես, եթե ճիշտ օգտագործի, եթե խելացի գիտակցորեն օգտագործենք լավը վերցնելով, մենք ընդհակառակը դրանից կարող ենք շահել եւ օրինակ դառնալ այն արևմուտքի երկրներին ու տարալուծված ժողովուրդներին, որոնք գլոբալիզացիային կուլ գնալով անհետացման ճանապարհն են բռնած, ինչպես Արևմտյան Եվրոպայում, առավել եւս Միացյալ Նահանգներում եւ այլ եւ այլ։ Հա թե ինչու պետք է գիտակցաբար մոտենալ եւ լավագույնը վերցնել ընտրովի, ընտրաբար եւ չկտրվել բացարձակապես ազգային ավանդույթներից, ազգային ակունքներից, առավել եւս որ Արցախը այն տարածքն է, Արցախայեր այն ժողովուրդն են, որոնք հաստորեն ունեցել են երևի արևմտյան երկրներից առաջինը, ոչ թե երևի, այլ այդպես է առաջինն են ունեցել եւ ազգային օրենքներ, եւ ազգային սահմանադրություն, անձին Սվաչական թակավորի։ Այնպես որ արևմուտքը պիտի մեզնից եւ Արցախայերից օրինակ վերցնի, ոչ թե մենք արևմուտքից։ Քնարիկ եւ կարծում եմ այս ֆոնի վրա լրագրողները եւս մեծ անելիք, մեծ ասելիք ունեն։ Նրանց պատրաստած յուրաքանչյուր նյութը էլի վկայություն է, էլի խոսք է, էլի պահանջատիրություն է եւ մենք փորձում ենք այս օրերի եւ ընդհանրապես որքան հնարավոր է շատ հանդիպել ցեղասպանությունից, մազապուրց փրկվածների, հետագա ծերունդների հետ։ Այդ օրինակ մի հանդիպում ես ունեցա Բեյրութահայ Բաբիկյանների երրորդ տոհմի էլի ներկայացուցիչ Կարլո Բաբիկյանի հետ։ Այսպիսի հարց էր ինձ պարզապես հետաքրքրում, նաև ձեր պարագայում, թե պատրաստ է արդյոք Կարլո Բաբիկյանը բնակվել, դա մի օր կլինի, գուցե դա շուտ կլինի, լինել կլինի, գուցե դա շուտ լինի։ Պատրաստ է արդյոք ինքը բնակվել Էրզրումում, քանի որ իր նախնիները Էրզրումից են եւ արդյոք եղել է Էրզրումում, տեսել է Էրզրումը, գուցե իր papերի հողը, որի վրա իրենք քայլել են, մեծացել են, ապրել են։ Պարզվեց, որ Կարլոն բավականին զգայուն փխրուն հոգիներ եւ ասաց, որ ես չեմ կարող, որովհետեւ իմ մեծերը, որ պատմել են այդ տարաբախտ օրերի մասին, ինձ թվում է, որ կարող եմ շատ ված զգալ, ինձ գուցե ցնցումներ կարող եմ ունենալ եւ այլն եւ այլն։ Ձեր պարագայում ինչպեսին կարող է լինել դա։ Դուք եղել եք արդյոք հարեմության Հայաստանում եւ եթե նորից եմ ասում, կընդունվի մեղքը իհարկե եւ կհատուցվի, փոխհատուցումներ կլինեն։ Գուցե դա իսկապես շուտ կարող է լինել։ Պատրաստ եք հարցյոք կամ վերաբնակվել կամ կապ հաստատել։ Այո, ես կարծում եմ Կարլոյի բարական ցույց է տալիս, որ Սփյուռքում հայապահպանությունը այնուամենայնիվ իր արդյունքը չի տվել եւ չի էլ կարող տալ։ Նա հայ է մեծացել, հայկական դպրոց է հաճախել։ Այո, բայց հայկական շահերին ծառայելու առումով գործնականում որպես սիմվոլիկ հայ այո մեծացել է հայերեն գիտեն եւ այլն։ Այսօր Արցախում է ապրում։ Ահա, Արցախում է ապրում։ Դե ուրեմն ավելի լավ։ Ըստ էության եւ աշխատում է Արցախում։ Ուրեմն շատ ավելի լավ։ Դա արդեն իսկ վկայում է, եթե Էրզրումում չի կարող ապրել, իսկ Արցախում ապրում է, դա նույնպես խոսում է այն մասին, որ նշանակություն չունի, թե մեր պատմական հայրենիքի որ տարածքում ենք ապրում։ Ինքը ասում է, բայց որ աստված Էրզրում արդեն նորից մեր հա, է լինի, ինձ հա։ թվում է ինքը կհաղթահարի այս զգայունությունը։ Իհարկե, իհարկե, որովհետեւ եթե մենք մեր պատմական հայրենիքի 1/10-րդ հողատարածքի վրա ենք այսօր եւ 9/10-րդ տարի ձերքին է, ճշնամուծ ձերքին է, ինչ տարբերություն ազատագրվելուց հետո որ տարածքի մեջ ես ապրում։ Այո, Կարլոնը կհաղթարի, բոլորս էլ կհաղթարենք եւ մենք բոլորս էլ պարտք ունենք մեր նվիրումը բերել Արցախին եւ ես նույնպես պատրաստ եմ, եթե իմ ուժերի չափով, եթե հնարավորություն լինի, եթե ցանկություն լինի, ես կարող եմ նաեւ ուսանողություն պատրաստել այստեղ կամ գալ, գործուղվել, նաեւ բնակվել, որովհետեւ ես իմ գիտելիքների ներածին չափով պատրաստ եմ լավագույնը կատարել իմ ժողովրդի Արցախահայ հատվածի համար համար եւ նաեւ Աստված տա առաջիկայում Երզրումում, Անում եւ Շումս ասունում։ Ես եղել եմ Արևմտյան Հայաստանում, եղել եմ Կիլիկիայում, անցել ենք Արտվինով, Արտահանով։ Շատ հուզիչ է պահը, բայց հուսով եմ, որ պայմանները այնպեսին կլինեն, որ եւ մենք այս հարցազրույցների նման մի հարցազրույց կվերցնենք նաեւ Արևմտյան Հայաստանում մեր պատմական հայրենիքի մյուս հատվածում եւս։ Քնարիկ ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը հայոց մեծ եղեռնի 100 տարամյակի կապակցությամբ կազմակերպել է ինտելեկտուալ խաղեր երիտասարդության շրջանում եւ զինվորականներից մեկը այսպիսի արտահայտություն է արել, նրանց թիմը երրորդ հորիզոնականն է գրավել եւ երբ որպես ընծա տվել են ամբողջ թիմին Վերժնես Վազլյանի հայոց ցեղասպանություն գիրքը, ականատես վերապրողների վկայությունները, երիտասարդներից մեկ արտակ անունով ձերքը դրել է գրքի վրա եւ ինչպես ավետարանի վրա ուխտ է արել։ Սա այս գիրքը հայոց ցեղասպանության ավետարանն է, հայոց ցեղասպանության աստվածաշունչն է։ Ես կարծում եմ, որքան էլ մեծ գնահատականներ լինեն, որքան էլ մեծ արձագանք լինի, սա թերևս եզակի է եւ ամենան է։ Ամենան է։ Իրականում ինձ թվում է Տիկին Վերժնեն նույնպես ուրախացավ, նրա աչքերը արցունքոտվեցին եւ նա հենց տեղում այդ նույն երիտասարդին նվիրեց այդ գրքերից մեկը։ Սա խոսում փաստ է եւ ձեր որպես նաեւ եւ պատմաբանի եւ Տիկին Վերժինեի աղջիկա, ինչպիսին էր տպավորությունը այդ արտահայտությունը լսելուց հետո։ Սա փաստորեն։ Իդեպ ասեմ, որ բոլոր եւ հորիզոնական զբաղեցրածները թիմերից, ընդ որում դրանք մեծ թվով են եղել, 20-27 թիմ, 15-18 թիմ, բոլոր թիմերը անպայման գրքից ստացել են։ Եվ բարեբախտաբար մենք ունեցանք նաեւ այդպիսի գնահատական մեր զինվորականների կողմից։ Այո, եւ մայրս իր հոգու բարդքն է համարել, ուղարկել Արցախ, Արցախի զինվորներին, նաեւ հաստատու ընկերություններին, կենտրոններին, մասնագետներին, որպեսի այս գիրքը դառնա ըստ էության նաև մեր Արցախահայ հատվածի սեփականությունը եւ ամենամեծ գնահատականը, որ աստորեն այդ երիտասարդը, որի անունը մենք իմացանք Արտակ էր, ամենամեծ գնահատականը տվել է Արտակը։ Մորս տարած շուրջ 60 տարիների աշխատանքի, որ սա իրոք որ հայոց ցեղասպանության աստվածաշունչ եւ դա էլ վկայում է այն մասին, թե ինչպիսի եւ գաղափարական եւ քաղաքական եւ ազգային, ինչպիսի ինքնագիտակցություն է տիրում այսօրվա Արցախահայ երիտասարդության եւ առավել եւս զինվորականության շրջանում։ Եվ այս գիտակցությունով է, որ մենք պահպանում ենք եւ Արցախահայությունը պահպանում է Արցախը, սահմանները եւ Թշնամին ըստ էության բախեցած, փախած է եւ դա այդպես էլ կլինի մինչեւ վերջ, որովհետեւ նա գիտի, որ այս հողը իրենը չի։ Նա գիտի, որ նա իզուր տեղը արյուն պիտի թափի, դրա համար էլ քաշվել է մի կողմ եւ այդպես էլ կմնա ընդմիշտ։ Մենք երախտապարտ ենք Արցախահայ երիտասարդության, Արցախցի մեր զինվորներին, նրանց հետ հանդիպում ունեցանք, Արցախի բոլորն էլ ունեն այն գիտակցությունը, բոլորն էլ կարծես թե արյան հետ է դա գալիս, արյան կանչի հետ է գալիս, մորկաթի հետ է դա ներարկվում եւ ծնվում են այդպեսին, որովհետեւ հողն է սուրբ, որովհետեւ օդն է սուրբ եւ մարդկությունն է այստեղ սուրբ։ Քնարիկ եւ քանի որ իսկապես ժամանակը սուղ է, պարզապես խնայենք մեր օպեները եւ վերջին հարցը։ Շատ շատերն են հիմա գալիս Արցախ եւ Մայր Հայաստանից եւ Արեմտահայեր եւ Սփյուռքից, նույնիսկ օտարազգիններ, նրանք բոլորը նույն կարծիքն ունեն, անկախ ամեն ինչից մի հարցում նրանք միակարծիք են։ Բոլորի համար Արցախը սնուցիչ աղբյուր է, բոլորի համար եւ բնությունը, եւ օդը, եւ միջավայրը նոր նոր լիցքեր առաջացնող, նոր մտահղացումներ առաջացնող մտնոլորտում են զգում կարծես։ Ինչպիսին էր Արցախը ձեզ համար եւ ինչպես եք վերադառնալու երկրորդ անգամ եւ կա արդյոք նորից գալու հույս, միտք։ Անշուշտ Արցախ ես նույնիսկ չեմ գնում, ես պիտի վերադառնամ Արցախ, որովհետեւ այստեղ մի ուրիշ եւ մարդկությունը, կարծես թե իսկական հայությունը, իսկական հայ կենտրոնը Արցախն է եւ մեր բոլոր հայրենակիցներին եւ հայրենի Գյումրքում եւ Սփյուռքում կոչ եմ անում, որ եթե պիտի սկսեն կյանքը սկզբից, այսինքն երիտասարդ են, ընտանիք կազմեն եւ այլն, նոր պիտի հիմքերը դնեն, անպայման սկսեն միայն ու միայն Արցախում, որովհետեւ այստեղ է դրախտավայրը, հայության դրախտավայրը եւ մարդկության դրախտավայրը այստեղ է եւ մարդկային առումով այստեղ ամենադրական մտնոլորտն է իշխում եւ բնության տեսակետից, եւ պայմանների, եւ ազատության տեսակետից։ Իրոք դրախտ է, մենք գալիս տալիս էինք ավտոմեքենայով եւ մեզ ուղեկցող Հովիկը ներկայացնում էր թե ինչպես այստեղ ընկույզի ծառեր են տնկված եւ մտածում էի ես միթե որևէ մեկը չի սեփականացրել այս հողատարածքը ասում ամեն մարդ կարող է գալ ընկույզը վերցնի տանի մշակի իր մոտիվալ օգտվի ասում եմ իրոք որ սա դրախտն է ըստ էության գիտեք Գուրգեն Մելիքյանը Երևանի համասարանի դասախոսը եւ Արցախասեր մի մարդ պարզապես ինքը Բերձորում Քաշաթաղի շրջանում ազատագրված նման ծրագիր ունի եւ ընկուզենիներ են տնկում բարբերաբար եւ այդ ընկուզենիներից եւ ոչ մեկը պետությանը չի կամ որևէ անձին չի դա համընդհանուր է եւ դրա պտուղներից կարող են օգտվել բոլորը եւ իրոք որ սա դրախտ է իրական դրախտը, մարդկության դրախտը, Ադամ Եվայի դրախտը հենց Արցախն է, որովհետև եւ մարդկային առումով համընդհանուրինն է սա, եւ ընդհակառակը ամփոփելով ասեմ, որ ինչպես նաեւ Վերժինե Սվազյանը պրոֆեսոր նշեց, Արցախը մեր հայոց պահանջատիրության առաջին օղակն է եւ Արցախը պետք է լինի մեր բոլոր հայության համայն հայության եւ Հայաստանի եւ Սփյուռքի հայության ուղենիշը, մարդիկ հայությունը պետք է իրենց հայացքները ուղեն եւ եւ իրենց քայլերը ուղեն Արցախ, որբեսի Արցախից մենք շարժվենք հերոսաբար դեպի մյուս մեր պահանջատիրական հանգրվանները։ Դրանք են Վանը, Էրզրումը եւ այլն եւ այլն։ 9-10-րդ մասը Հայաստանի 9-10-րդ մասը մեր պատմական հայրենիքի, որովհետեւ միության մեջ է զորությունը։ Եթե մենք ամեն մեկս քաշվենք մեր տները եւ ամեն մեկը մեր տնից դուրս չկանք եւ խոսենք ազգի շահերից, ոչ մի բան չի շարժվի տեղից։ Մենք պետք է օրինակ վերցնենք Արցախից եւ Արցախը դառնա հայության պահանջատիրությամբ հարուստ, ինչպես որ դարձել է Ավարտվեց Ռագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա մայիսի 20-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Պատմական գիտությունների թեկնածու Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Սփյուռքագետ Քնարի Կավակյանը։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք